Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Աչափնյակում լուծում պահանջող խնդիրներ կան։ Անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունը շարունակում է աշխատել նույն օրակարգով։ Առաջիկայում Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հայաստանի զինված ուժերը սրբորեն կատարում են իրենց արչև դրված խնդիրները։ Բաքվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Լրացել է Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի ստորագրման 40-ամյակը։ Սեպտեմբերի 17-ը Արցախում նշվում է որպես ֆիզկուլտուրնիկի օր։ որ. Հայ շախմատիստները Բաքվում ավարտել են իրենց ելույթները։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մաս Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 16-ին այցելել է Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ եւ ծանոթացել նրա մոտակայքում նոր տեխնոլոգիաներով կառուցվող տեղական նշանակության ավտոճանապարհի հատվածներից մեկում տարվող աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է տրանսպորտային ցանցի շարունակական արդիականացումը, նշելով դրա ռազմավարական նշանակությունը։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը այցելել է Ստեփանակերտի Աչափնյակ թաղամաս եւ հանդիպել բնակիչների հետ։ Արծարծվել են թաղամասում արկա խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների հետ կապված հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ Նախագահը համապատասխան հանրարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի լուսման ուղղությամբ, նշելով, որ ծայրամասային թաղամասերի բարեկարգումը հանդիսանում է մայրաքաղաքի զարգացման կարևորագույն բաղադրամասերից մեկը։ Երեք Արցախի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը անշարժ գույքի կադաստրի վարչության պատասխանատուների մասնակցությամբ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Ողջունելով ներկաներին Լևոն Գրիգորյանը մասնավորապես նշել է, որ վերակազմավորումից ի վեր անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունը շարունակում է աշխատել նույն օրակարգով եւ հստակ նախանշված ծրագրերով։ Համակարգի շարունակական կատարելագործումն ու արտիչափանիշներին համապատասխանեցնելը, ինչպես նաեւ քաղաքացիների ընկերների համար ծառայությունների մատչելի դարձնելը գտնվում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում, եւ մենք հետեւողական ենք լինելու այդ աշխատանքների արդյունավետ իրականացման գործում, ասել է Լևոն Գրիգորյանը։ Զեկույցով հանդես եկել կառավարության առընթեր անշարժուկի կադրստերի վարչության պետ Մաքսիմ Ալեքսանյանը, ով ներկայացրել է ընթացիկ տարում կառույցի կողմից իրականացված աշխատանքները եւ համակարգում նոր ծրագրերի ընթացքը։ Զեկուցումներով հանդես են եկել նաև տարածքային եւ այլ պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը կարևորել է ներկայացված զեկույցներում արձանագրված արդյունքները, կառույցների պատասխանատուների հետ քննարկել համակարգի հաջորդ փուլի բարեփոխումների ծրագիրը, տվել անհրաժեշտ հանրարարականներ։ Սղնախում բոլոր պայմանները կան աշխատելու եւ լավ ապրուստ ունենալու համար, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ասկերանի շրջանի սխնախ գյուղից գրեթե արտահոսք չկա։ Հիմնական պատճառներից մեկը գյուղապետ Սուրեն Հովսեփյանի խոսքով մայրաքաղաքին մոտ գտնվելն է, որը նպաստում է աշխատանք ու եկամուտ ունենալուն։ Մի մասն էլ պայմանագրային զինծառայության մեջ են, ասում են գյուղապետը։ Մեր գյուղից կան տղաներ, չես ծառայում, բանակը ծառայում, որպեսզի յուրաց ընտանիքը պահեն։ Տնամերձի մշակությունը մասնակիորեն նպաստում է ընտանիքի հոգսերը թեթևացնելուն համայնքի ղեկավարի խոսքով, եթե հողամշակը հմտանա բերքը մթերելու գործում, վանջարանաբոստանային մշակաբույսերը ավելի մեծ եկամուտ կբերեն նրան ահագին բերք ենք ստանում։ Բայց մզ այդ գաղափարը չունենք, վեր ու բերքի պահել, շուտ վաճառնենք եւ շուտ վաճառել են նա տերնեմ որ եկան ասիկ դա 100 կիլոգրամ կարտոշկա տանում են Ստեփան Գերտա շուկան, դա վաճառքն էլ անջախ են տերնեմ վեր յուրան սեփական ավտոյի ծախսերը, յուրան կերածը շուկայի էսմին նեմենտի մի մեծ գումար չստացվում։ Այս հարցում պետական քաղաքականությունը պահանջվում գյուղապետի կարծիքն է։ Պետք է ստեղծել մթերման խոշոր կետեր, որպեսզի գյուղացին կարողանա միանգամից ամբողջ բերքը հանձնել։ Ես միշտ էլ ասալ եմ, հիշվել մի տեղ լինի, տանենք տացած բերքը էժան գներով, մթերը մանենք, որպես հիշվել մի գումար ստացվի։ Այսքան խոսում ենք, այսքան ասում ենք գյուղացիները վարկ տրամադրել, ես մինեմ, բայց կոնկրետ վարկը տրամադրել, ես մինեմ, թու վարկը տրամադրումը լավ անանում բայց կոնկրետ տանես կարիս հազնից 4 տոննա, 10 տոննա կարտոֆիլա, տանես հազնից մի ինչ որ գումար ստանա, այդ գումարից ավել ցուկու մնա գյուղացուն, մածածը թող վարկը փակե։ Բայց այդ շուկա գնալով գալով վերասմա կարողանամ չեմ վարկը փակել։ Ամեն դեպքում Սուրեն Հովսեփյանը գոհ է, որ գյուղում աղքատ ընտանիքներ չունեն, խնդիրներն էլ քիչ են, ռոռոկման ու խմելու ջուրը կա, բնական գազն ու հոսանքը կա, գյուղապետարանի շենքը կա, որտեղ տեղակայված է ակումբը ժամանցի հնարավորություններով։ Իդեպ գյուղի խնդիրների հանդեպ ուշադրին են նաև համագյուղացիները, ովքեր ապրում են Արցախի ու Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նրանցից մեկի շնորհիվ կառուցվել է հանդիսությունների տունը, մյուսը վերանորոգել ու բարեկարգել է գյուղամիջի աղբյուրը։ Այսպես ամուր կապ կապած են մնում իրենց արմատներին ու օրեցօր շենացնում հայրենի գյուղը, ասում է գյուղապետը Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սեպտեմբերի 24-ից 25-ը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի բացման շրջանակում տեղի է ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հանդիպումը։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ըստ նրա, նախ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները առանձին հանդիպումներ կանցկացնեն նախարարների հետ, այնուհետև տեղի կունենա համատեղ հանդիպում։ Վերջին շրջանում հաջողացել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։ Հուսով եմ հանդիպման ժամանակ այդ կապակցությամբ ինչ-որ արդյունք ձեռք կբերվի, ասել է Մամեդյարովը։ Նա նաև նկատել է, որ արդյունքներին հասնելու համար պետք է աշխատել, քննարկել որոշ հարցեր։ Ռուսաստանը ամրապնդել է իր դիվանագիտությունը շարունակելով սատարել ԵՀԿ Մինսկի խմբին։ Սերգեյ Լավրովը ժամանել էր Ադրբեջան, իսկ ես եղել եմ Մոսկվայում։ Կձգտենք արդյունքների հասնել, սակայն նախորդ խոսել ինչ որ բանի մասին դժվար է, հավելել է Մամեդյարովը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղության միջնորդների հետագա քայլերի հարցը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում հանդիպմանը միջնորդները նախարարների հետ կքննարկեն տարեվերջին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպման հնարավորությունը։ Դեսպան Սեկուտան նաև տեղեկացրել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները մտադիր են տարածաշրջան այցելել այս աշնանը։ Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են առաջվապես կատարել իրենց արժեվ դրված խնդիրները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նրա խոսքով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը չպետք է անհանգստության առիթ դառնան։ Եթե մեր զինված ուժերը ի վիճակի չլինեն լուծել նման մանր խնդիրները, ապա ինչ ենք մենք անելու երկրի պաշտպանության լուրջ խնդիրների դեպքում։ Մենք ի վիճակի ենք պատասխան տալ մանր միջադեպերին եւ մեծ մարտահրավերներին, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը ընդգծել է, որ ադրբեջանական կողմը վերջին ժամանակներս մեծացրել է հայկական դիրքերի դեմ օգտագործվող զենքի տրամաչափը։ Կրակոցները իրականացվում են 60-82 եւ 120 մմ տրամաչափի ականանետերից։ Մյուս կողմից վերջին ժամանակներս կրակոցների հաջողականությունը փոքր ինչ պակասել է։ Բաքվում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆերիդուն Միներլի Օղլուի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպմանը քննարկման հիմնական թեման Ղարաբաղյան հակամարտությունն էր։ Այս մասին ասել է թուրք նախարարը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Այդ հարցը ես դիտարկում եմ որպես ամենամեծ խնդիրը տարածաշրջանի անվտանգության եւ զարգացման համար։ Թուրքիան մտադիր է շարունակել ջանքեր ներդնել այդ հարցի լուծման ուղղությամբ։ Հարցի լուծումը կնպաստի տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը։ Մենք ցանկանում ենք, որ դա հասկանան նաև այլ երկրներ եւ միջազգային հանրությունը, նշել է Միներլի Օղլուն։ Նրա խոսքով իրենք հետևում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքին եւ անհրաժեշտության դեպքում քննադատում կամ հավանություն են տալիս նրա գործունեությանը։ Թուրք նախարարը նշել է, որ հարկ է հրաժարվել այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են իրավիճակի սրման հանգեցնել։ Միներլի օղլուն ընդգծել է, որ երկու երկրները ոչ միայն եղբայրներ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի ծրագրում հանդիպել Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆերիդոն Մինիրլի Օղլուի հետ, ով այսօր այցելում է Ռուսաստան։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հավելել է, որ Թուրքիայի արտգոսնախարարի հետ բանակցելու է Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի ստորագրման 40-ամյակին նվիրված ընդունելությանը։ Նա մասնավորապես ասել է. Այս տարի նշվում են կարևոր տարելիցներ՝ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը, Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի 70-ամյակը, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 70-ամյակը, ՄԱԿ-ի ստեղծման եւ կանոնադրության ընդունման 70-ամյակը, Հելսինկի եզրափակիչ ակտի ստորագրման 40-ամյակը։ Դրանք չեն վերաբերում զուտ մեր անցյալին եւ պատմությանը, այլև ուղղորդում են մեր ապագա քայլերը ԵՀԿ ընդհանուր տարածքում համապարփակ, ընդգրկուն եւ անխախտ անվտանգության համանքի ձևավորման ուղղությամբ, որը ձերս կլինի ցեղասպանություններից, պատերազմներից, հակամարտություններից հնարավորություններից եւ բաժանարար գծերից։ Հայաստանը իրականացնելով ԵԱՀԿ շրջանակներում ստանձնած իր առանձնառությունները հանդիսանում է կազմակերպության ակտիվ անդամներից մեկը։ Սերտ համագործակցություն է ձևավորվել ԵՀԿ կառույցների, նաև Երևանյան գրասենյակի հետ, որը այսօր Հարավային Կովկասում ԵՀԿ միակ լիարժեք ներկայությունն է, ինչը ինքնին խոսուն կերպով ցուցադրում է միջազգային համագործակցության հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքը եւ տարածաշրջանային արկա իրողությունները, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարը։ Մուսալերցիները նշում են Մուսալերան հերոսամարտի 100 եւ Լիբանանի հայաբնակ Այնջար յուղի հիմնադրման 75-ամյակները։ Հոբելյանական միջոցառումները մեկնարկել են Լիբանանում եւ այժմ շարունակվում են Հայաստանում։ Հայաստանյան միջոցառումները սկսվել են հերոսամարտում զոհված նահատակների հոգեհանգստյան արարողությամբ։ Այցելություն է եղել Մուսալերան հերոսներից մեկի Եսայի Յաղոբյանի Շիրիմ հուշարձանին։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում տեղի կունենա գիտաժողով նվիրված մուսալերցիներին եւ հայ ազատագրական պայքարի 100-ամյակին։ Արդեն մի քանի տարի է սեպտեմբերի 17-ը Արցախում նշվում է որպես ֆիզկուլտուրնիկի օր։ Այդ տոնը եւս մի խթան է հանրապետությունում զարգացնելու ֆիզիկական կուլտուրան եւ սպորտը։ Վարսիկ Հարությունյանի անդրադարձը։ Գախնիկ չէ, որ սպորտը մեր կյանքի կարևոր բնագավառներից է։ Առանց սպորտի չես կարող մտածել առողջ ապրելակերպի մասին։ Ահա թե ինչու երկրի ղեկավարությունը անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում զարգանա այս ոլորտը։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանելյանը կարևորում է սպորտի դերը մեր երկրի զարգացման գործում։ Պարոն Դանելյան, շնորհավորում ենք ձեզ օրվա արթիվ։ Պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Արցախում կարծես թե սպորտի ոլորտը ավելի է զարգացել։ Այդ է վկայում մեր մարզիչների եւ իրենց սաների կատարածը, երբ միջազգային մրցաշարերում գրավում են առաջնային տեղեր, դրանով իսկ ապացուցելով, որ Արցախցին ամենտեղ կարողանում է անպարտելի վերաբերմունք ցուցաբերել։ Շնորհակալություն նախ շնորհավորանքի համար։ Ես էլ եմ միանում ձեր շնորհավորանքներին, շնորհավորում եմ բոլորին ֆիզկուլտուրնիկի օրվա կապակցությամբ, քանի որ դա ոչ միայն մեր սպորտմեններից տոննա, այլ մեր ժողովրդի տոննա է։ Քանի որ ֆիզկուլտուրան եւ սպորտը մեր երկրի համար շատ կարեւոր դերակատարություն ունի մեր երկրի ճանաչելիի դարձնելու համար տարբեր երկրներում։ Մենք ձգտում ենք նաեւ սպորտի միջոցով Վերջին տարիներին Արցախցի մարզիկները լուրջ հաջողություններ են ունեցել ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ եվրոպական բազմաթիվ մրցաշարերում վկայություններ կան, որ մեր սպորտսմենները եւ գարավում են տարբեր միջազգային մրցաշարերում, Եվրոպայի աշխարհի մրցաշարերում, տարբեր մրցանակային տեղեր են գրավում եւ մենք Արցախում ունենք հաստակավոր մարզիչներ, կարելի ասել, մեծ գործարվել եւ շարունակվում է այդ գործը կատարել։ Պարոն Դանինա, վերջին ժամանակներում արցախցիները ավելի են սկսել սիրել սպորտը, զբաղվել սպորտով։ Առանց սպորտի չի կարող լինել առողջ ապրելակերպ։ Համամիտ եք իմ կարծիքի հետ։ Դուք եք տեսնում այդ աշխուժությունը։ Իհարկե, արցախցիները միշտ է սիրել են սպորտը, ելնելով այն պայմաններից, որից այստեղ եղել է պատերազմ։ Պատերազմից հետո արդեն նորից վերականգնում այն ավանդույթները, որ եղել է մինչև պատերազմը։ Նկատելի է դառնում, որ մանոկ հասակից արդեն սկսում են զբաղվել սպորտով եւ ձգտում են, որ հաջողությունների հասնեն։ Հանրապետությունում սպորտի զարգացման ուղղված կոնկրետ քայլեր են արվում։ Ստեղծվում են ֆեդերացիաներ, վերանորոգվում մարզահրապարակներ, կառուցվում մարզահամալիրներ եւ այս ամենը պետության ջանքերով։ Մեր երկրի ղեկավարությունը նախագահի գլխավորությամբ միշտ աջակցել է սպորտին եւ 11 թվականից նախագահի որոշմամբ մարզիկները, որոնք Եվրոպայի, աշխարհի եւ Հայաստանի առաջնություններում գրավում են առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղեր, նրանք ապարգևատրում են Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ օրվա արթիվ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում անցկկացվեն մի շարք մարզական միջոցառումներ։ Ծրագրում նախատեսված են ցուցադրական ելույթներ տարբեր մարզաձևերից՝ հեծանվավազք եւ էստաֆետային վազք։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը ավարտեց պայքարը Բաքվում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում։ Ուկրաինացի Ալեքսանդր Արեշչենկոյի հետ 1.32 եզրափակիչի դիմակայությունը երկու դասական պարտիաներից հետո տեղափոխվել էր թայ բրեյք։ Արագ շախմատի երկու պարտիաներում էլ հաղթանակ է տարել Արեշչենկոն հաղթելով ընդհանուր 3-1 հաշվով։ Դասական պարտիաները ավարտվել էին ոչ ոքի։ Լևոն Արոնյանը պայքարի մեջ մնացած Հայաստանի վերջին ներկայացուցիչն էր։ Ավելի վաղ դուրս էին մնացել նաև Գաբրիել Սարգսյանն ու Հրանտ Մելքումյանը։ Սարգսյանի մրցակիցը ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիե Լագրավներ, Մելքումյանինը կուբացի Լենյեր Դոմինգեսը։ Սամվել Տերսահակյանը առաջին փուլում պարտվել էր ռուս Նիկիտա Վիտյուգովին։ Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Սամուել Սևյանն ու Վարոժան Հակոբյանը չէին հաղթահարել 1.64 եզրափակիչի արգելքը։ Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի առաջին տուրում նախորդ մրցաշարի եզրափակիչի մասնակից Թուրինի Յուվենտուսը մրցակցի խաղադաշում 2-1 հաշվով կամային հաղթանակ տարավ անգլիական Մանչեսթեր Սիթիի նկատմամբ։ Խաղի բոլոր գոլերը գրանցվեցին երկրորդ խաղակեսում։ Դեխեմբի մյուս խաղում Եվրոպայի լիգայի գավաթագիր Սևիլյան տանը 3 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայի դարպասը։ C խմբում Մադրիդի Ատլետիկոն Ֆրանսիացի հարձակվող Անտուան Գրիզմանի դուբլի շնորհիվ 2-0 հաշվով արտագնա հաղթանակ տարավ Ստամբուլի Գալաթասարայի նկատմամբ, իսկ Բենֆիկան Լիսաբոնում ուժեղ գտնվեց Ղազախական Աստանայից 2-0 հաշվով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։